Gero eta zailago da langile horientzat egunerokoan lan egitea behar diren baldintzetan. Hori da ofizio publikoko langileen egoeraz lab sindikatok egiten duen irakurketa. Abenduaren sortzian lujaldeko eta ospitaleko ofizio publikoko hauteskundeak iraganen dira eta lau urten dako ordezkariak hautatuko dituzte instantzia desberdinetan. Aine agistoi lab sindikatuko zerbitzu publikoen arduraduna. Beraz, badira instentzia desberdinak, funtzio publikoan zatiketa bada, badira kolektibitate eta erakundea handiak behogeita hamar agente baino egokoak. Kolektibitate horietan, instantziak erakundean bertan dira, edo kolektibitatean bertan. Beraz, lan tokian, berean, eh, bada elkarrizketa sozialerako gune bat. Ahatik, behogeita hamar langile baino gutxiagokoentzat, instantzia hori Euskal Herritik kanpo da, hau da pauen, Pirineo Atlantiokioko uh, eh, kudeak eta zentroan, beraz uh, langile horien errealitatetik urrun, hor konturatzen gira langile horien bosa entzunarazteko zailago dela pauera ino iristea. Ofizio publiko guzietan lan bat eraman behar dela uste du sindikatuak, baina bereziki osasun arloan. Aine segiztoi. Osasuna bizikikin kalahian da, zerbitzu publikoak oroak, baina osasunarena ahaskasu berezia eta lahia da, Gaur egun agerida langile horiek sofrimenduan direla, Besten hartatzeko duten guzia maiten dutela, baina ordaintxarien aldetik ez dira aski ezagutuak, lanbaldintzak kaskarrak dira, zapalduak dira langile horiek, hala ere gaur egun mantentzen dute uh, implikazio, ber implikazioa profesionala, uh, diendetasun oso zari dira, baina nolako egoera batek ez du irauten ahal, Eh, langile horiek besteak ongi zaintzeko, ongi hartatzeko, hauek ere ongi zaindu eta hartatu behar ditugu. Beraz, zerbitzu publikoak oroak indartu behar dira, haien lanak aitortu behar dira, ezagutu behar duten balioa eman behar zaie, eta osasunean ere bereziki. Osasun agloan lan bat, eramaiteko dela uste dute ere egiazko saretze baten sortzeko. Ipar Euskal Herriaren zat ari gira, Ipar Euskal Herriko langile guzien zat, baina biztan leguziai ere pentsatzen dugu. Beraz, pentsatzen dugu badela garaia gaur egun, osasuntxare publiko bat sortzea, Ipar Euskal Herri osoa bere baitan hartzen duena, baionatik maulera doana. Azken aurte hauetan, baionako ospitalearen pean, beste eh, ospitale batzu lotu dira, beraz, uh, eh, Dona Paulekoa, Garazin, Ari gira emeki emeki saritzen, gaur egun maule ez da sare hori lotua, biztanleak ez ditugu antzi behar, beraz pentsatzen dugu sare bat behar dela, egokia, kalitatezkoa, bai langileen tratamenduan, bai ere biztanle eta pazienten tratamenduan. Orain, lab sindikatuak bere kanpaina hasten du, amarrigunez Ipar Euskal Herriko itzulia eginen dute, erriko etxeetan, erakunde publikoetan, elkargoko polo esberdinetan eta osasun zentroetan ibiliz.